María grever estas la artista nomo un adoptis María Joaquina de la Portilla Torres, tres Succesa mexica componistino. Ŝi quiam ancora u la virina educado estis submetita al tre regulo y sed si estis char si patro y rimarkis la necontesteblan musican talenton cion si havis. Tion ci Maria mem montris cae pruvis de sia infanaggio. Gi presentis la unuan pezzon de sia autorezzo, Crisnasca canto, cadre de l'Erneia Festivalo en la Colegio de la Santa Coro. Serciante la plei bonon por la educado de la Cnabino, la ge patroi dungis el stara in privata in instruisto in pri musico kai cantado tiel ene de la lando kiel en europo alquiu la familio translokigis post madrido kai sevilio ili alvenis al parizo tie la patro presentis sian filinon alla tiam plei fama componisto Claude Debussy. La el montro de la talento de Maria estis tres successa, cae si farigis la el stara studento de la maestro. Ancau si lernis ce aliai gravai componistoi ciel Franz Lehar, pri quiu Maria diris, li multi influis mian carieron, Li ciam concilis min ne esti ligita per la musica tecnico, esti spontanea cae sincera. Mia tuta musico havas tion stampon. La morto de la patro revenigis la familia al Mexico, quie si daurigis sien tudoin, gis completigado de la carieroi de componado ca concert pianisto. Si geed sigis cum la entreprenisto Leon Augusto Grever, de quiu si prenis la nomon per quiu si famigis. Maria Grever comensis verci cae publicigi la musicum quiu eternigos shin. Siai unuai successoi estis Nightingale kai Vivo mia. Tamen sia unua granda successo kai nazie kai internazie venis per la presento de sia canzono Juro al mi. Sur in Hollywood en la voce della fama mexica tenoro José Mojica. Post tio, si componis unu pos l'alia in quiu in ciiui cantis. Si vercis pli ol oxent, de quiui la plei multai estis boleroi, la Latin America genro quiu starigis quia la plei populara musico. Quiam Maria Grever jam estis fama en Mexico, Si cae sia etso translocigis al Nov Yorko, char al ambau estis proponitai bonai disvolvai eblezoi. Si dedicis sin al cantado, cae surventigis du discoin en usono. Tie, sia vocio de necredeblai nuansoi, sia romantica cae eleganta stilo, igis fion por la plei diversa i musicistoi. Si tenis ravita e de la malsama i branchoi, interpretistoi, dirigentoi, organizantoi kai productantoi. Dume, le spectantaro pli kai pli petis sia in canzonoin. Maria Grever, dungita de la Paramount Studios, cae 20th Century Fox, componis musicom por plurei filmoi cae documenta filmoi. Crom, che plurei il siei successai canzonoi, angli adaptitei, estis cantitei en diversai filmoi. En Broadway si creis la musicon cae dirigentis la orchestron de la musicalo Viva O'Brien, plurai orchestroi registris sian musicon, cae decoi de la plei famai interpretistoi cantis cae cantas sian canzonon. Sia verco revenonte al vi, adaptita angle, cae registrita de Dina Washington, ricevis la grami premion. Ce la pinto de sia carriero, dum prisia musico namigis la mondo, Maria Grever devis reveni al sia lando, char la autor raitoi ne sufficis por subteni sian familion. Iam pos mi musicigis filmoin, mi devis fari multain aferoin por helpi subteni mian familion. Jan miai componajoi esti successai sed la autor raitoi ne lasis suffice por vivi. Mi fin fine vendis mian pianon, quiu estis mia tresoro. Maria Greber, el estara componistino, dirigentis viran orchestron, fondis sian propran eldon firmaon, farigis specialisto pri publicae rilatoi promosiis artistoin exterlande. Si el staris en campoi quiui estis exclusivai de la vira sexo maloveante stablita in reguloin. Si rompis la modelon de virinoi de sia tempo.